Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ մենք խոսել ենք հնչման մոտ իմաստով տարբեր կամ առնչակից բարերի հարանունների մասին։ Այսօր էլ կանդրադառնանք այդ թեմային։ Հիշեցնենք, որ հարանուն բարերը կամ տարբեր իմաստներ են արտահայտում կամ դրսևորում են նրբիմաստային ոճական տարբերություններ։ Դրանք հաճախ սխալմամբ գործածվելով մեկը մյուսի փոխարեն առաջացնում են իմաստային շփոթ որից խուսափելու համար պետք է կատարել բառային տարբերակների ճիշտ ընտրություն։ Այսպես. այգաբաց թե այգեբաց, տարագրություն թե տարեգրություն, ավանդություն թե ավանդույթ, բարդություն թե բարդույթ, նորություն թե նորույթ, ժառանգություն թե ժառանգականություն, հրավեր թե հրավերք, ցուցում թե ցուցմունք, լուծել թե լուծարել, ծրագրել, թե ծրագրավորել, վերաբերել, թե վերաբերվել, անակնկալ գալ, թե անակնկալի գալ, տեղի տալ, թե տեղիք տալ, այգաբաց, այգեբաց, այգաբացը կազմված այգ բարից, որ նշանակում է վաղարավոտ, լուսաբացն է, արևածակը, իսկ այգեբացը որ կազմված է այգի բարից, վերջինին հնչնափոխվում է եի։ Այգին, այգիները բացելու ժամանակն է։ Խաղողի վազերը գառնանը հողից հանելն է։ Ինչպես։ Գյուղացին այգե բացը սկսում է գառնան սկզբին։ Տարագրություն, տարեգրություն։ Տարագրություն բառի մեջ տարը ածանց է, դուրս հերո նշանակությամբ։ Տարագրությունը օտարությունն է, հայրենիքից հեռու ապրելը։ Տարեգրություն բառը կազմված է տարի բառից։ Վերջին ին հնչնափոխվում է յեի։ Տարեգրությունը ժամանակագրական կարգով տարից տարի կատարվող գրառում է պատմական իրադարձությունների մասին։ Այսպես, այս գիրքը եւս նվիրված է Արցախի ազատամարտի տարեգրությանը։ Ավանդություն, ավանդույթ։ Ավանդությունը ռուսերեն լեգենդա ավանդազրույցն է։ Բերենք օրինակ։ Մինչև նորագույն ժամանակները եկեղեցու կառուցման շուրջ պահպանվել է մի ավանդություն՝ զրույց, որը տեղ է գտել մեր ազգային պատմիչների երկերում։ Օրինակ, եկեղեցու կառուցման շուրջ պահպանվել է մի ավանդություն՝ զրույց, որը տեղ է գտել մեր պատմիչների երկերում։ Ավանդույթը ռուսերեն տրադիցիա, սովորույթն է, մեր ավանդույթներն ու սովորույթները պահելն ու պահպանելը յուրաքանչյուրիս սուրբ պարտքն է։ Բարդություն, բարդույթ։ Բարդությունը դժվարությունն է, բարդ խճճված գործը։ Ինչպես հիվանդությունը սրվեց եւ նոր բարդություններ առաջ բերեց։ Բարդույթ բառը վերջերս է սկսել գործածվել արևելահայերենում եւ հաճախ է պատահում, որ նորամուտ բառի իմաստը շատ մարդիկ ճիշտ չեն անցալում։ Այսպես բարթույթը օտար բառով կոմպլեքսը, այն զգացմունքը, ներշնչումն է, որ մարդուն մշտապես կաշկանդում է, հետապնդում։ Ինչպես նա թերակատարության բարթույթով է տարապում։ Նորություն, նորույթ։ Նորությունը կարծես բոլորին հայտնի է։ Նոր լուրն է, նոր վիճակը։ Նորույթը օտար բառով նավինկա ասվում է որևէ ասպարեզում հայտնված նոր երևույթի մասին, լինի դա հակուստ, հարդարանքի առարկա, դեղամիջոց, գրական երկ։ Ինչպես աղջկաս գեստը նորույթ էր։ Ժառանգություն, ժառանգականություն։ Ժառանգությունը նյութական արժեքների սերնդեսերուն փոխանցումն է։ Նյութական հարստությունն է, որ տիրոջ մահից հետո փոխանցվում է իբրև սեփականություն մեկ ուրիշի։ Ժառանգականությունը օրգանիզմի արտաքին եւ ներքին հատկանիշների ինչպես նաև կենսական սկզբունքների պահպանումն ու սերնդեսերունդ փոխանցելու հատկությունն է, ընդունակությունը։ Վերենք օրինակ. ժառանգականությունը պահպանում է տեսակի միակերպությունը, այսինքն ժառանգականության շնորհիվ է, որ մարդուց մարդ է ծնվում, կաղնուց կաղն է առաջանում եւ այլն։ Հրավեր, հրավերք։ Հրավերը միջոցառման համատեղ գործողության հրավիրելն է, ինչ որ բանի մասնակցելու խնդրանքն է, միտեղ գնալու, մի բանի ներկա լինելու առաջարկը։ Դերասանին հրավեր են ուղարկել մասնակցելու հյուրախաղերին։ Հրավերքը հյուրասիրությունն է, ճաշկերույթը, խնջույքը, որին մասնակցում են հրավիրյալները։ Ես ընդունեցի նրա հրավերը, մասնակցեցի հրավերքին։ Ցուցում, ցուցմունք։ Ցուցումը հրահանգն է, առաջադրանք, պատվեր այսպես կամ այնպես վարվելու, գործելու եւ այլնի մասին։ Ինչպես ուսուցչուհու մարզիչի ցուցումները մեզ շատ օգնեցին։ Ցուցմունքը վկայությունն է։ Հանգամանքների վերաբերյալ հարցակնվող մեղադրյալի, տուժողի եւ վկայի հաղորդումները, դատարանում տված բացատրությունների ու տեղեկությունների ամբողջությունը, ինչպես վկան սխալ ցուցմունք էր տվել լուծել, լուծարել։ Լուծում են հարցը, խնդիրը։ Լուծարել նշանակում է վերացնել։ Լուծարում են որևէ հիմնարկի ձեռնարկության գործունեությունը, այսինքն դադարեցնում, լուծարքի ենթարկում։ Այսպես, կառավարությունը մտադիր է լուծարել լեզվի տեսչությունը։ Ծրագրել, ծրագրավորել։ Ծրագրել օտար պլանավորել բարի հոմանիշն է։ Ծրագիր, գործողության պլան կազմել Ծրագրավորելը ռուսերեն «запрограммировать» բարի պատճենումն է։ Կապվում է համակարգչային տեխնիկայի հետ։ Համակարգչային ծրագիր կազմել, իբրև ծրագիր համակարգչի մեջ ներմուծել։ Այսպես, մարդն իր անելիքը ծրագրում է, առաջադրանքը, տեղեկությունը համակարգչի օգնությամբ ծրագրավորում։ Վերաբերել, վերաբերվել։ Բազմիցս կրկնվող սխալ։ Հիշեցնեմ այս երկու բառերի տարբերությունը. վերաբերել կասայեցը, որևէ մեկի կամ ինչ որ բանի մասին ասել, խոսել, նաև առնչվել առնչություն ունենալ իմաստն ունի։ Ասածս նախ քեզը վերաբերում, հետո ընկերոջդ։ Իսկ վերաբերվել аտնասիցը նշանակում է վերաբերմունք ունենալ, վարվել։ Վերաբերվելը օգտագործվում է անձի կողմից դրսևորվող վերաբերմունքը արտահայտելու համար։ Բերենք օրինակ. երեխայի հետ քնքշորեն վերաբերվիր։ Անակնկալ գալ, անակնկալի գալ։ Անակնկալ գալ նշանակում է հանկարծակի, անսպասելի գալ։ Անակնկալի գալ նշանակում է հանկարծակիի գալ, անսպասելի բանից շփոթության մեջ ընկնել։ Այսպես աղջիկը անակնկալ եկավ մեր տուն եւ տղայի դիպուկ խոսքերից անակնկալի եկավ կարմրեց, կարկամեց։ Տեղի տալ, տեղիք տալ։ Տեղի տալ նշանակում է ընկրկել, զիջել, նահանջել։ Բերենք օրինակ. նա վախից տեղի տվեց։ Տեղիք տալ, առաջացնել, առիթ տալ, պատճառ դառնալ։ Ինչպես նրա վիճակը անհանգստության տեղիք էր տալիս։ Այսօր այսքանը։